تزریق آمپول از سرم تقویتی برای روزه چطور است خود آمپول روزه رو نمیشکنه آیا سرم تقویتی روزه را میشکنه یا نمیشکنه سرم های تقویتی روزه را نمیشکنه حالا بعضی اشکال میگیرن که میگه اگر سرم تقویتی نبود نمیشکنه اما اگر سرم تقویتی بود میشکنه حالا یک اشکالی ما میگیم یعنی چی تقویتی نبود نمیشکنه تقویتی بود میشکنه در حالی که محل منفذ ورود یک چیز از رگ داره وارد میشه اگر میشکنه باید هر چی بشکنه چون دهان یک منفذ هست از دهان شما چوب بخورید براده آهن بخورید میشکنه بری خاک بخورید میشکنه قضا هم بخورید میشکنه خاک هم بخورید میشکنه اما سرم میگن که اگر سرم تقویتی میشکنه سرم غیر تقویتی نمیشکنه چرا چون از آب مستغنی از غذا مستغنی میکنه بینیاز میکنه بابا این که بینیاز می این دلیل نیست که میشکنه نمیشکنه اگر کسی سهرگاه خیلی زیاد غذا خورد یا معتادی هنگام سهر تریاک و داخل لای خورما گذاشت خورد این کار میکنه چون از من میپرسن دیگه من میدونم خور... تریاک و لای خورما میگذاره گورت میده تا ساعت دوازده دوباره این تریا دوباره منفجر میشه دوباره یک نشه برای او دیگه می آوره ای روزه شکسته نه چون این زمان داخل شکمش رفته که اون باز بوده راهش حلال بوده حالا اینو که تعمیر میکنه این تعمیرش مهم نیست پس اینجا هم این که غذا مار بینیاز کرد این نشد دلیل اگر چیز ورودی میشکنه باید همه بشکنن اگر چیز ورودی نمیشکنه هیچی هم نمیشکنه دلیل کجا دلیلش از حدیث میگم نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم با زبان روزه با زبان روزه سرمه زدن و با زبان روزه غسل هم کردن حالا با زبان روزه غسل کردن داخل حوض بشینید خیلی تشنی باشید داخل حوض برو اصلا آب بگیر فورا تشنگی برطرف میشه باید بگن که آقا روزه شکست چون که بینیاز از آب اینجا بینیاز شد آب جذب میشه از مساموات از روزنه های بدن آب جذب میشه و بینیاز هم میکنه ای روزه شکسته نه روزه شکسته یا وقتی که سرمه میزنی همون رنگ سرمه در بسر کامش مشاهده میشه در حلق میری توش کنی الله سیاهی میاد بیرون یا تان اون میره اما نبی مکرم اسلام استفاده کردن و بعد بگی میشکنه نه در حالی که اینها رفتن اما نشکست قطره هم نمیشکنه پس این نشد دلیل که بی نیاز میکنه این که اینجوری فتوا میده این بنابر جهالته این علم نیست اما بدون نیاز اگر کسی بخواد بدون از نیاز سرم تقویتی بزنه این مکروه جایز نیست بخاطر اینکه داره در مقابل عبادات خودش رو عاجز میکنه هر اینجا داره اعتراض میکنه اعتراض نکنه اما بیمار بود شد روزش باطل نیست